Eko, eho, evo, srijeda je i danas e, su nam u goste stigli Ivana Francišković Olorom. Ivana, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. I Denis Francišković. E, dobar dan, pozdrav svim slušateljima. E, od prošle emisije imali smo jedno pitanje na koje će Denis dati odgovor. Započeli smo jednu široko obuhvatnu temu, a to je energija i sve vezano za što prijemčivije i što bolje iskorištavanje energije i naravno što jeftinije, a naravno i sa što manje negativnih utjecaja na okoliš. Pa ćemo i danas nastaviti tu temu, no najprije jedan infokutak, u stvari o tome ćemo i u infokutku, to će nam kazati Ivana. Pa da, upravo ćemo o energiji govoriti u Infokutku. Danas e, najaviti ćemo jednu zanimljivu radionicu koja će se održati u Centru za mlade na Gazi, no prije toga evo nekoliko riječi nastaviti ćemo govoriti o energetskom sektoru, odnosno o energetskoj politici. Energetski sektor jedan je od glavnih izvora onečišćenja na globalnoj razini emisije ugljičnog dioksida kao posljedica korištenja fosilnih goriva doprinose sa čak 61% ukupnih emisija stakleničkih plinova, grojući svijet u klimatsku katastrofu. Službena europska statistika navodi kako uslijed lokalnog zagađenja zraka prosječni građanin Europske unije živi punih 8,6 mjeseci kraće. E, nadalje, znači osim e, prijetnje klimatskih promjena još su tri izuzetno jaka poticaja za promjenom klasičnih načina dobave energije. U prvom redu tu je stagnacija svjetske proizvodnje nafte, znači već četvrtu godinu za redom svjetska proizvodnja nafte stagnira, čime se potvrđuju prognoze brojnih stručnjaka kako smo dosegli maksimum godišnje proizvodnje nafte, nakon kojeg slijedi neminovni pad. E, druga stvar je znači ubrzani razvoj tehnologije za korištenje obnovljivih izvora energije. Obnovljivi izvori energije, prvenstveno mislim na sunce, vjetar i biomasu, usprkos desetljeća blokade postaje sve pristupačniji i tehnologije za njihovo korištenje postaju sve jeftinije. Treća stvar je znači mjere energetske efikasnosti, odnosno proizvodnja takozvanih negavata. To možda nije termin koji je ovako poznat e, široj javnosti, ali znači radi se o tome da sve više zemalja provodi aktivne mjere energetske politike kojima se štedi na uzu skupih energenata i smanjuje negativne utjecaje energetskog sektora. Naime, umjesto gradnje nove elektrane, na primjer od 200 MW, vlade stimuliraju poreznim olakšicama građane, javni i poslovni sektor da pri nabavi novih trošila tu sad su razni hladnjaci, mogu biti žarulje i takve slične znači, e, stvari. Znači kupuju štedljive modele koji troše i po nekoliko puta manje energije i time smanjuju e, potrebu za novim elektranama, odnosno za, za proizvodnju, odnosno sami građani na taj način proizvode takozvane negavate. Znači smanjuje se količina potrošnje energije na taj način. E, Znači, ono što ja još želim znači istaknuti je to da je vrlo Eh, kod nas, eh, a i zapravo vani u svijetu postoji pritisak, eh, znači rekao bi tih lobija fosilnih goriva koji na neki način pokušavaju što više usporiti ili na neki usporiti, zaštopati razvoj znači tih novih tehnologija iz obnovljivih izvora energije. Nikome pa ni državama, a pogotovo tim velikim firmama nije u interesu da građani budu neovisni na neki način, znači da tipa sunce koje je zapravo nepreslušan izvon energije, da građani na taj način budu svoje, oni države žele da građani njihovi budu ovisni o njima i o pojedinim izvorima energije. Da, što se tiče Republike Hrvatske, e, bivša energetska strategija usvojena dvije druge e, nije predvižila potrebe za gradnjem e, termoelektrana na ugljen. E, i nuklearnih elektrana uopće, a temeljni razvojni dokument Vlade Republike Hrvatske. E, naziva Strateški okvir za razvoj od 2006. do 2013. ima za glavne ciljeve na područje energetike sljedeće ciljeve. Promicanje ekološke održivosti i prometu u energetici, povećanje energetske efikasnosti uz povećanje sigurnosti dobave i opskrbe energijom uključivanjem različitih energetskih izvora i tehnologije, te promoviranje korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki održivih izvora energije. Međutim, Evo, vidi se da se iz tih ciljeva ne spominje nigdje niti gradnje nuklearnih, niti termoelektrana, međutim nova energetska strategija usvojena krajem 2009. je izrazito lošija po kvaliteti, te nudi gradnju dvije termoelektrane na ugljen, o čemu su trenutno i velike rasprave na razini Republike Hrvatske, šime se otvaraju vrata i gradnji nuklearne elektrane i odlagalište radioaktivnog otpada. O čemu ćemo nešto više o manjkovostima te strategije govoriti u narednim emisijama a s obzirom da je jedan od ciljeva još uvijek aktualne e, strategije e, korištenje obnovljivih izvora energije, vo, a i bilo je nekoliko pitanja u posljednjim emisijama vezano za to kako dobiti na razini vlastitog domaćinstva održivu energiju, većinom se radi dakle o solarnoj energiji. Evo preporučujemo svima jednu vrlo zanimljivu i korisnu radionicu kako se često ne dešava u gradu Karlovcu. Evo održati će se ovog puta u Centru za mlade na Gazi, dakle kod nas ulica Struga 1, 7. i 8. studenog od 10 do 17 sati. To su dakle dvije cjelodnevne radionice na koje je obavezno dakle svi koji se prijave moraju sudjelovati oba dana u cijelosti. O čemu se točno radi? Svjedoci smo velike ekspanzije solarnih tehnologija, međutim e, solarna oprema i dalje svojom cijenom nije pristupačna. E, udruge Zelena akcija i ZMAG razvoje su solarni kolektor za zagrijavanje potrošne tople vode koji je moguće izraditi pomoću jednostavnih ručnih alata uz minimum, iz minimum predznanja. Znači moguće je u dva dana naučiti kako sam u svom domaćinstvu primijeniti ovo stečeno znanje i ovu vještinu. Kolektor se izrađuje od dostupnih i jeftinih materijala koji se lako mogu nabaviti u trgovinama. I evo, na taj način imate priliku razvijati svoje znanje i korisne vještine koje možete u budućnosti primijeniti u svom domaćinstvu te razmijeniti sa drugima u svojoj zajednici. Time štedite novac jer je ovaj kolektor je znatno jeftiniji od kupovnog. E, a u budućnosti štedite i svoju energiju u domaćinstvu. Voditelji radionice su Zmagovci, Bruno Motik i Faton Bersati. E, Radionica, dakle, ponavljamo, traje od 7. i 8. studenog od 10 do 17 sati s pauzom za ručak od 13 do 14. Radionica je besplatna i zbog toga je broj polaznika radionice ograničen. Mislim da je ukupno 20. Ukupne, e, da. ukupan broj je 20, s time ako bude puno više zainteresiranih, prednost e, će dobiti ipak ovi mlađi od 30 godina, s obzirom da se ipak radi o centru za mlade na neki način. Mhm. E, s time da znam, možda će ljudi biti nezadovoljni jer se dešava radionica radnim danom i to je prilično nezgodno većini ljudi, jednostavno nije postojala mogućnost znači, da ti prodavači dođu za vikend i to odrade, ali želimo napomenuti da ovo e, svakako neće biti zadnja radionica takvoga tipa, tako da će vjerojatno se u sljedećima planirati da budu malo pogodnijem terminu. A na koji broj se mogu javiti? Dakle, do drugog studenog traju mhm. prijave na telefonski broj udruge domaći 60996, znači 600996. Možete se također prijaviti mailom na adresu domacki.domacki.hr. E, mhm. Evo, pozivamo još jednom sve zainteresirane. Prijavite se dok još ima mjesta, tako da, evo, rijetka je prilika. E, inače su članovi Ekopana prošle godine pohađali ovu radionicu na recikliranom imanju u Vukomeriću i stekli su zanimljivo znanje koje će evo, primijeniti na našem imanju u Šulcu, tako da preporučujem svima, vrlo je jednostavno. Pa dobro, malo djeluje onako grunfovski, ali da, svakako... A u stvari i nije, da. I nije. Da, Ma, e, mislim, u svakom slučaju vrlo korisna stvar, tako da imate, karikiram, neku malu vikendicu, da. nešto takav sustav za recimo grijanje tople vode si možete sami napraviti, što je super stvar. A za one najmlađe, evo još jedan puta samo pozivamo, do kraja mjeseca su traju još uvijek upisi u malu tvornicu reciklaže, udruge Ekopan, pa evo još uvijek se možete prijaviti kod nas na 614.063. Eko Eho, Eko Emisija na radio mrežnici, srijedom u 11. Nismo zaboravili vam kazati i naše brojeve telefona, iako vjerujem da ih znate. Ukoliko imate danas neko pitanje za Denisa koji je evo, pripremio odgovore na ono iz prošle emisije, 842666, e, 842667 ili broj koji je cijeli dan dostupan 062 123 456, vrlo jednostavan broj, e, a i kad nazovete to vam se obračunava po normalnoj tarifi kao da se zvali svog susjeda preko na njegov broj. E, Denis, obećali smo odgovor na pitanje slušateljice e, koja je postavila... E, vezano za račiće mhm. tako je, da. Mislim, odgovor će biti onako djelomičan trenutno, s time da ću i ja zamoliti, bez obzira što se gospođa se javila nama, znači u uredu u ponedjeljak, mene nije bilo trenutno u uredu, ja bi ako ikako moguće, zaradi dodatnih objašnjenja, da se javi u naš ured, recimo jedno pol sata nakon emisije, ja ću biti tada tamo. E, što se tiče... E, na, koji broj daju? Može na ovaj od ureda 614 063. 614 naravno, evo to je broj da. Kopana. S tim, da, s tim je da znači prema tim navodima koja gospođa, e, mi smo poslali upite znači prema vodovodu i prema gradu, znači ja trebam dobiti službenu potvrdu tih navoda što je gospođa rekla, s tim je da ću Znači, izražena je sumnja znači, da su pojedini vlasnici nekretnina se ilegalno spojili e, svoje znači fekalne zapravo sadržaje koji bi trebali biti koliko je meni poznato, ja sad to ne mogu tvrditi, znači tamo postoje sustav septičkih jama, ne postoji izgrađena kanalizacija, da su se spojili na kanal za oborinsku odvodnju što je zapravo ilegalno i sada nakon što je dobim pismeno neke potvrde tih činjenica onda eventualno dalje možemo ići u inspekcijski nadzor s time da naravno E, gospođa nije precizirala na koga se sumnja, tako da ćemo, ja se nadam, u razgovoru osobno s njom pokušati doći do tih informacija kako bi mogli adekvatne znači, prijave prema inspekcijskim službama uputiti. Dobro. Jedna obavijest e, za naše vjerne slušatelje, naime iduća emisija Eko Eho bi bila po rasporedu u srijedu dan prije blagdana svih svetih, ali kako smo u tom dobu svi u jednom drugom ozračju, e, onda ćemo emisiju preskočiti pa ćemo nastaviti dalje onu srijedu. Koji je to datum Ivana imaš li ti? Dakle, e, on je <laughs> da. da. prvi, prvi srijeda u, u, u 11. sjetio sam se. <laughs> po jednoj drugoj točci. Dakle, sedmog ćemo imati iduću emisiju, pa ako i danas postavite koje pitanje, to odgovor će uslijediti za dva tjedna. Čekajući ove pozive, evo čuli smo o energiji e, također i infokutak i u infokutku i, e, i podsjetili smo na malu tvornicu reciklaže. Je li ostalo još nešto za kazati evo sad na kraju listopada? Pa nije, evo, mislim, ja žalje pozivam ljude da zovu, ja znam e, i mi smo, ljudi su često frustrirani, znači, sa radom tijela javne vlasti koje uglavnom nisu na usluzi građanima, ne pružaju im informacije ili ih onako narodno rečeno dugo zavlače i to, to i mi doživljavamo, bez obzira na to e, mi ih upiremo da rade taj svoj posao, ja nadam se da ljudi imaju prema nama razumijevanja za to jer uglavnom stvari ne stoje kod nas nego negdje drugdje, ali to ne znači da ih mi nećemo i dalje gurati. Tako da, bez obzira što ljudi poje često budu obeshrabreni to kako sve funkcionira recimo u ovoj državi ili lokalno, da ih to ne obeshrabre da i dalje zahtijevaju svoje prava i traže jednostavno odgovore na svoja pitanja. I podsjetit ćemo još e, dakle, na ovu radionicu 7. i 8. studenoga koja će trajati od 10 do 17 sati u Centru za mlade na Gazi. E, kako otkriti toplu vodu na svoj način, najmo <laughs> to tako e, onako skraćeno reći. I ogoljeno naime radi se o tome kako sam, sami možete napraviti jedan mali sustav za eventualno baš ne otkrivanje već za korištenje tople vode. Upravo tako. Prije svega, evo, steći ćete jednu novu vještinu. Danas smo svi malo zanemarili te vještine. Tehnički odgoj. Da, tehnički odgoj, tako da, evo, stvarno preporučujemo radionicu svima, k tome i besplatna, pa zašto ne iskoristiti prigodu. E, evo, bilo je to sve za ovu emisiju. Ivana i Denis, hvala vam lijepa. Hvala, hvala. vama. Pozdrav Eko, eko, eko, eko, eko, eko, Emisija na radio mrežnici, srijedom u 11.